To putovanje počinje našim rođenjem, život na ovome svijetu, a prva stanica vezana za hirat je izlazak duše iz tijela. Zatim povratak duše u tijelo ponovo. Zatim kaburski stisak, a pa onda kabursko iskušenje, to jest ispit od strane dva meleka. Zatim život u Berzahu, džennetska baša ili džehennemska dolina. Zatim prvo puhanje u rog, smak svijeta, nakon njega drugo puhanje u rog, proživljenje, nakon toga skup i okupljanje na ovoj zemlji, a onda šefat našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da počne presuda stvorenjima i onda počinje centralni dio sudnjeg dana a to je obračun i taj obračun se sastoji iz tri dijela podjela listova knjiga u kojima su zapisana naša djela Zatim ispitivanje, usmeni ispit direktno kod Allaha Đalešanuhu da se vidi pozadina tih dijela. I treće, vaganje tih dijela. I mi smo u ovim našim hudbama došli do ovog trećeg dijela obračuna, a to je vaganje dijela. Uzvišeni Allah Đelešanu je na više mjesta u Kur'anu ukazao na taj događaj na sudnjem danu. وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقِّ Vaganje toga dana je istina. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Pa čija dobra djela prevagnu, oni su ti koji će biti spašeni i koji će dobiti ono što su željeli, to jest bit će spašeni od džehennema, a uvedeni u džennet. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون A oni čija loša djela prevagnu, to su oni koji su propali, uništili sami sebe jer nisu vjerovali u naše ajete. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا i mi ćemo pravedne vage postaviti na sudnjem danu i nikome neće nepravda biti nimalo učinjena وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ نَتَيْنَ بِهَا Pa ako se radi i o dijelu najmanjem što možete zamisliti, mi ćemo to donijeti وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ A dovoljno je što smo mi zapisivali ta dijela i što ćemo mi obračunavati ta dijela. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَادِيَ Čija dobra djela prevagnu, on će živjeti u lagodnom životu, to jest u džennetu. وَمَنْ حَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَ A onaj čija loša djela prevagnu, taj je propao. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ Ko bude uradio i najmanje dobro, vidjet će ga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَ Ko bude uradio i trun zla, vidjet će ga. To su sve ajeti koji govore o tom velikom događaju. A o čemu se tu zapravo radi? Radi se o tome da nakon što naša djela, posle zapisivanja i dijeljenja knjiga, prođu usmeni test, što znači da su bila i iskrena i ispravna. Idu na vaganje da se vidi koliko to vrijedi. Koliko vrijedi to što smo mi uradili? Zašto to vaganje? Prvo zbog Allahove pravednosti. I oni koji su radili dobra djela nisu se jednako trudili na dunjavku, jel tako ili nije? Pa nije ni pravedno da dobiju iste nagrade. Kogod bude dobro djelo i jedno uradio, više od drugog, vidjet će to. Biće nagrađen za to. A drugi, važniji razlog, je što ovaj događaj vaganje dijela bit će protkan i prožet sa jednim drugim mučnim događajem za čovjeka. A to je vraćanje prava drugim ljudima. Jer kad se dijela budu vidjela, kad se sve, kad sve bude prošlo i vidi se koliko vrijedi koje je djelo, tuđa prava koja su bila sa Dunjaluka. Pa podmiriti. Koga smo uvrijedili? Koga smo udarili? Kome smo nepravdu učinili? Ko će podmiriti to? S čijeg računa? Nema solidarnih računa. Svako sa svoje vage podmiruje nepravde koje je radio drugima. Svejedno, da li nepravda bila riječima, da li bila dijelima, da li bila u imetku. Nepravda je nepravda i mora da se podmiri. Zato je laganje vjera. I zato Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu kaže da će tog dana kad se budu vagala djela, da je to dan gužne i rasprava. Gužve jer će svi čekati da vidi koliko, šta, koliko čega imaju. I rasprava šta je ko kome uradio. Ko od koga treba da uzme neko djelo i šta da uradi. I zbog toga bilježi ima Ebu u svom sunu. Da je Iša radijallahu anha jedan dan plakala i ušao je poslanik sallallahu alaihi sellem i kaže zašto plačeš? Kaže Allaho poslaniće, sjetila sam se sudnjeg dana džahennema i onda ga pita da li vi, to jest poslanici, toga dana će se sjećati svojih ljudi bila, hoćeš li se sjetiti mene kao svoje žene toga dana? A onda joj je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao. Na tri mjesta svako će zaboraviti svakoga. Prvo mjesto listo. Kad se budu davali, naime iz ajeta i hadisa se može razumjeti da će listovi svi odjednom poletjeti i letit će listovi i neće se vidjeti, prepliće cijeli horizont. I svaka će knjiga naći svoga radnika koje čija je knjiga. I dok čovjek bude čekao i gledao u šta će, u koju ruku će pasti, neće niko nikom naopasti. Drugo, kad se bude vagala djela. Nikom neće na um biti niko drugi. I treći, kad bude trebalo preko mosta, preko džennema, preko svira čuplije, niko nikom neće biti na pameti, i će ko misliti na bilo koga. U tom kontekstu je i hadijs koji bilježi imam Tirmizi u svom sorenu. A šeha Bani kaže da je vjerodostojan, da je Enes ibn Malik, poslanikov sluga, radi Allahu anhu, pitao jednom Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, hoćeš li Allaho poslaniće ti se zauzimati za mene? Biva traži od njega šefat. Kaže hoću. A onda Enesu naopadne i kaže Allaho poslaniće a šta ako te ne mogne naći? Užas, ljudi, gdje ćeš naći poslanika sa Kaže mu poslanika, ovo je važna informacija i nama Naći ćeš me na tri mjesta. Traži me kod mosta, to jest kod sira Čuprije. Ako me ne nađeš tu, traži me kod vagi. Jer će poslanik sallallahu alejhi seleme na ta tri mjesta da njegov umet prelazi što brže. Biće kod mosta i zauzimat se za ljude koji imaju probleme i grije. Kod vage kad bude trebalo prevladati, Zauzimat će se za svoj umet i zato ga tu treba tražiti. A ako me ne nađeš ni tu, onda sam na svom haudu, na svom bazenu, to je dženecka voda koja izlazi i koja će biti na prostranstvima sudnjega dana. Na tim mjestima će biti Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Šta se to vaga na sudnjem danu? Šta će se lagati? Tri stvari. Prvo, djela. Sve i malo i veliko riječi i postupci, a u najteža djela spada zikr i ahlak. Lijepo ponašanje. To su dva najteža djela koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, naravno nakon farzova. Farzovi se podrazumijevaju, to da znate u svim vjerskim tekstovima, gdje se recimo pohvaljuje i obećava velika nagrada za ahlak, obećava se velika nagrada za zikr. To se podrazumijeva da ta osoba ima farzove kao što su namaz, zekar, post, hač, dobročinjstvo prema roditeljima, pravednost, to se podrazumijevaju te stvari. Nego ovo se u ovim tekstovima se postiče na ta dobra djela. Drugo, vagaće se i listovi. Zabilježili su autori sunena, među njima imam Tirmizi poznati hadis koji je poznat kao kartica. Jedna kartica. Kaže naime poslanik sallallahu alaihi ve sellem da će biti od ovog umeta našeg izabran jedan čovjek. I pred svim ljudima bit će mu vaga na djela. I bit će doneseno 99 velikih listova ogromnih koliko pogled može da dokući. Sve loša djela. A onda će čovjek biti pitan Jesu li ti moji plemeniti pisari nešto nažal učinili? Jesu nepravedno što zapisali? Nisu gospodar. Imaš li opravdanje za ovo? Nemam gospodar. A onda će biti pitan imaš li kakvo dobro djelo? A od straha će čovjek zaboraviti reći reći imam, gospodar. Kaže imaš. Neće ti biti nepravda danas učiniti čovjeku će biti donesena jedna kartica na kojoj će pisati Ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasulu. Kelime i I bit će stavljeno, čovjek će reći gospodaru šta je ta kartica u odnosu na ove velike listove. Pa će biti stavljena kartica na drugu stranu vage i listovi će se raspršati. Ne samo da će biti prevagnuti, nego će se razletjeti. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne može se sa Allahovim imenom ništa porediti. Na osnovu ovog hadisa neki učenjaci kažu zikr je jedno od najtežih dijela na sudnjem danu koji čovjek može pripremiti. Treći, bagat će se i sam čovjek. Hadisi Buharije i muslima jasno spominju da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao kada su se jednom prilikom smijali Abdullahu ibn Masudu zato što je bio mršav, tanak. Pa je onda poslanik kazao ove dvije, to je njegove noge su na vagi sudnjeg dana teže od brda Uhud. I drugi brojni hadisi koji ukazuju da će se sve to vagati i tu će se vidjeti mudrost, vaganja i svega toga. Nakon tog vaganja dala će se prava svima kojima je čovjek ostao dužan ili koje je oštetio ili koje je naudio, a to je stvari sljedeći mučan događaj za ljude, pogotovo koji su bili nepravedni prema drugim ljudima, pa čak i prema životinjama, ali o tome inša Allah u sljedećoj hodbi. Kulkovi, bi kada ostavljamo